Svaćim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahov rob, Allahov poslanik i posljednji Allahov poslanik. A zatim, draga moje braćo, poštovane sestre u islamu, svako predavanje, ima cilj da motiviše insana da bude bolji, da nešto novo nauči ili da obnovi znanje koje je nekad prije naučio i zaboravio. Tako i ovo večerašnje predavanje ima cilj da motiviše sve nas na aktivnije učenje, to jest čitanje. S obzirom da smo uzeli promišljanje o prvoj naredbi muslimanima ikra, to jest uči, vidimo i samit, iz samog naslova, odnosno teme, da imamo cilj, da u narednim minutama motivišemo sebe i sve ostale koji budu imali strpljenja da saslušaju ovo predavanje na učenje, na čitanje, na proučavanje, analiziranje svih postojećih znanja koja su nam dostupna. Ljudski život je ograničen i nijedan čovjek ne zna koliko će živjeti. Niko od nas nije siguran da li će živjeti sutrašnji dan. I trebalo bi to, ta činjenica, da bude alarm da koristimo vrijeme na najbolji način. A jedan od najboljih načina korištenja vremena jeste čitanje. Jer uzvišeni Allah subhanehu ve ta'ala počeo je objavljivanje Kur'ana s tim velikim riječima ikre čitaj. Čitaj u ime Boga koji stvara. Ako zamislimo malo ono vrijeme kada je Muhammed sallahu alaihi ve sellem dobio te prve riječi i ako uzmemo u obzir da su te riječi poruka svim ljudima ne samo onima koji se danas smatraju muslimani, već svim ljudima, onda ćemo odma zaključiti na osnovu prvog ajeta da je ova poruka čitaj u ime Tvoga koji stvara poruka svim ljudima. Kada bi svi ljudi danas na zemlji čitali ovu poruku, odma bi shvatili da je samo jedan gospodar. Što u prvom ajetu. Samo jedan gospodar i odma bi naučili da sve svoje radnje koje rade u životu trebaju raditi i činiti u ime gospodara misleći na gospodara, imajući na umu gospodara svih svjetova, pa i čitanje. Dakle, trebalo bi to čitanje prvo da se desi. Da li čitamo i koliko čitamo, to najbolje može odgovoriti svaki od nas – možemo postaviti jedno pitanje na kraju ako želite možete odgovoriti koju ste knjigu posljednju pročitali i kad je to bilo koju ste knjigu pročitali posljednju i kada je to bilo znam da ima osoba kod koji bi odgovor bio negativan i loš muslimanima možda bi odgovor bio ne sjećam se davno je to bilo kada sam pročitao tu i tu knjigu možda se neko ne može ni sjetiti kad je neku knjigu pročitao Možda su ti koji bi dali takve negativne odgovore dobri muslimani, mislim praktičari, idu redovno u džamiju, eksponiraju se kao izuzetno dobri muslimani, na ovo pitanje, na odgovor, naprotiv, dali bi vrlo loš odgovor. Zašto je to tako? Zašto dobri muslimani najmanje čitaju? A zašto nemuslimani toliko čitaju? O tim odgovorima i pitanjima trebamo večeras razmišljati. Zašto oni koji Kur'an uče svakodnevno najmanje čitaju? uče ga na namazu vjerovatno i uče i ovu suru ponekad a najmanje čitaju ima mnogo razloga i o tome ćemo večeras govoriti i ponovo se ponavlja na početku ove sure čitaj plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što on ne zna. Ako bi htjeli izdvojiti nekoliko ključnih riječi iz ove sure, onda bismo mogli izdvojiti sljedeće riječi. Prva je naravno riječ čitaj koja je došla u obliku naredbi. Druga riječ koja se može izdvojiti jeste riječ gospodar. Ta riječ gospodar ponavlja se četiri puta. Zatim riječ pravi put. Riječ pero i riječ ne valja to koja se ponavlja dva puta. O svakoj ovoj riječi i slobodno mogu reći kada bi čovjek vremena i vremena proveo nad ovom surom ne bi izvukao sve poruke i pouke koje, koje ona u sebi sadrži trebalo bi dosta vremena odvojiti jer ona zaista u sebi sadrži velike i mnogobrojne pouke i poruke. I zanimljivo je to da nakon govora o nauci, čitanju, motivacije, uzvišeni Allah Đelešanuhu spominje čovjeka koji se uzobjesti, U istinu, čovjek se uz Čim se neovisnim osjeti? A ko je taj čovjek koji se uz To je čovjek koji se udalio od gospodara svoga, koji se udalio od riječi čitaj. Prije svega ne čita Kur'an, a zatim udalio se od sve druge pozitivne nauke. Neovisnost asocira na materializam, na dunjaluk, na bogatstvo. Dakle, čovjek koji je skrenuo s puta, pa ga gospodar poziva i kaže, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Iako je govor o čitanju i motivacija da se uči i traži nauka i da se čita, govor o ovome svijetu, to su aktivnosti za ovaj svijet. Uzvišeni Allah Đelešanhu uči čovjeka da ima balans u svome. Ne živi sa ovaj svijet, na onaj svijet, i na ono vrijeme vraćanja. A gospodaru tvome će se doista svi vratiti. I kada čujemo ove riječi, nekako odma ohladimo. Ohladimo što se tiče tih materijalnih zahtjeva i odu nam misli prema Ahiretu i razmišljamo da li smo spremni za to putovanje. A govor zanimljiv o, o jednom događaju iz stvarnog života, o čovjeku koji je branio robu da obavi molitvu. I nemojte pomisliti da ovaj govor o njemu nije vezan za početak sure kao i za kraj. Jer ovaj koji je branio robu da molitvu obavi, prvo nije čitao. Drugo nije vjerovao u gospodara svoga i nije radar da je čitao i da je radio ime gospodara i djelovao i da je vjerovao ne bi nikad stao na put nekome ko želi obaviti molitvu. Dakle, ovaj je izostavio u svome životu ovo što smo pričali na početku. Pa je došao u tu situaciju da dobije ukor i da bude prozvan. Allah Đelešanuhu kada savjetuje naj i u ovoj suri nas podučava kakvi savjetnici trebamo biti i kako trebamo savjetovati s činjenicama činjenicama koje su bazirane na jakim dokazima i opet da to bude najljepša intonacija, najljepši govor, najljepša je tojka. A Allah koristi riječi ne valja to. Na kraju ove analize, kratke analize ove sure, sjetite se kada vas je neko savjetovao, kada je neko vidio pri vama neko loše djelo, Na koji način je pokušavao da to ispravi? Imate danas na razne načine ljudi to rade. A pogledajte ovaj način. Ne valja to. Mislite da ovo nije jako? Mislite da ovo neće polučiti rezultate? Da treba neka posebne riječi, galama, vika, dreka i tako dalje? Ne. Ne nema potrebi. Ko je pametan, njemu se može dokazati i sa ovim malim riječima. I nekako su najljepše djelovale na nas riječi naših starih, kada nam kažu ne valja to, sinko. Ne valja to. To je tako mehko, to je tako plodonosno, to je tako pitko da mi ostajemo nijemi nakon takvih riječi. To je Allahova metodologija pozivanja ljudi da se okanu loših stvari i da idu putem dobra. Jednostavno, sa argumentima. Ne valja to, ti njega ne slušaj koga? Onoga koji neće da čita. I onoga koji ne čita u ime gospodara svoga. I onoga koji ne vjeruje u gospodara svoga. Ti njega ne slušaj. U kom smislu? Ne slušaj ga u tim lošim pozivima. Već molitvu obavljaj ustraj u svojoj namjeri da čitaš, da učiš, znaješ i nastoji da se gospodaru svome približiš. Dakle, ovo je priča o znanju i neznanju. Podsjećanje da je sve krenulo od naredbe da se čita i da se uči i da se uči u ime gospodara. Ali od čega početi s čitanjem? Od čega početi? Naravno, početi od Kur'ana. Početi od Kur'ana. Ako bismo sad ovdje postavili nama svima jedno konkretno pitanje – koliko smo puta pročitali Kur'an u prijevodu. Mi bi dobili poražavajuće rezultate. Jer je to nama teško. Jer, nas, jer nam druge stvari odvraćaju pažnju. A te druge stvari neko je osmislio. I Iza toga neko stoji neko ko je dušman čitanju i prosperitetu, neko ko želi da budemo zalupani, da ne radimo u ime gospodara i da ne budemo istinski robovi gospodara. A taj neko naravno zove se šetan prokleti. Neće nam nikada reći otvorite Kur'an i čitajte ga. Tek kada se rob njega kutariše, i kada smogne snage za to, onda će moći da ostvari taj cilj. On je toliko mašineriju svoju raširio da odvuče pažnju čovječanstvu, jer mi smo rekli Kur'an je za svo čovječanstvo. Kur'an nema pravo ekskluzivno na njega samo muslimani. To je poruka cijelom čovječanstvu. Na, naprotiv, Danas imamo takav slučaj da mnogi nemuslimani čitaju Kur'an, a da oni koji se zovu muslimanima ga nikad nisu pročitali. I to je dokaz da je Allah Đelešanuhu Kur'an objavio cijelom čovječanstvu preko svoga posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Koliko je nemuslimana koji su došli do istine i spoznaje čitajući Kur'an, jer su poslušali Allaha iako nisu znali za tu naredbu. Poslušali su ono čitaj. A koliko je muslimana koji nisu poslušali, neće da poslušaju, nisu htjeli da poslušaju tu naredbu i nisu otkrili istinu žive samo u zabludi da su oni na pravom putu, a nisu na pravom putu. Ni riječima, ni dijelom. I mi ćemo navesti zato konkretne dokaze. Navešćemo primjere, a svako večeras od nas treba da sebe motiviše. Prije svega trebamo početi od Kur'ana, da se Kur'an čita pojedinačno, muž, žena, da se djeca odgajaju u tom duhu da čitaju prijevod Kur'ana. Evo, moj prijatelj, profesor, upravo mi je rekao prije ovog predavanja, kada radi sa djecom u osnovnoj školi, iz književnosti, motiviše i kaže čitajte prijevod Kur'ana. I kada mi neko, kada neko pročita, neka mi kaže to da je pročitao. Vjerujte mi da kada mi je rekao na kraju da vrlo malo tih učenika dođe na kraju sa tom informacijom, to me jako rastužilo. Znači, iako se postoji motivacija, ta djeca, iako sto muslimanska djeca, nemaju volje da čitaju Kur'an. A kada bismo imali priliku da vidimo šta sve čitaju i da vidimo čime su to zamijenili, to najbolje čitanje, onda bi nam još bilo teže. Ali zato ćemo naći da nemuslimani čitaju Kur'an i te kako čitaju i mnogo više nego mnogi i mnogi muslimani. Evo navešću vam samo jedan nekoliko primjera izjava nemuslimana o Kur'anu. A naravno te izjave su morale biti bazirane na činjenici. Dakle, oni su čitali Kur'an pa su to rekli. Laura Većija Valjeri kaže Mi smo u Kur'anu našli zbirku mudrosti koja može potaknuti najinteligentnije ljude i velike mislioce i najveće državnike. I tu je jedan dokaz božanskog porijekla. To je činjenica da je Kur'an ostao nepromijenjen od objave do danas. Unatoč činjenici da se ova knjiga često čita, još uvijek nije došlo do zasićenja u muslimanskom svijetu. Moglo bi se reći da je kroz to ponavljanje ljubav prema toj knjizi narasla još više. Ona budi duboke emocije, emocije, i osjećaj strahopoštovanja u ljudi koji čitaju ili slušaju. Stoga uzroke brzog širenja islama ne treba tražiti u nasilju, moći, niti u djelovanju misionara. Dakle, gdje onda treba tražiti uzroke? Što smatra ova žena? u jačini kuranske riječi. Dakle, nije ona mogla izraziti ovakve komplimente na račun Kur'ana, a da prethodno nije čitala Kur'an. John Meadows Rodwell kaže Kur'an sadrži mnoge plemenite duboke moralne mudrosti kao i elemente koji mogu podići narode da budu moćni i da ovladaju prostorima. Naravno, i ovo je sve bazirano bilo na njegovom ličnom čitanju i proučavanju proučavanju Kur'ana. I to njihovo proučavanje i čitanje ih je dovelo do spasa. Vi ste svi čuli, pretpostavljam, za Jusufa Islama. O svom prelasku u Islam on jednostavno kaže Ja sam bio čovjek koji je dostigao svjetsku slavu i stekao veliko bogatstvo. Ali ja sam bio vođen materijalnim dobrima, sve dok nisam uzeo u ruke Kur'an. Islam otklanja sve barijere. To je proces čišćenja, a između vjernika i gospodara ne postoji nikakav posrednik. Ako budemo oponašali poslanikovo vladanje, bit ćemo uspješni. Dakle, vidimo kako Jusuf Islam je volio da čita i to što je volio da čita ga je dovelo do spoznaje. Svako onaj ko voli da čita i da uči, ako bude tražio istinu, Allah će mu omogućiti da dođe, da dođe do te istine. I ne samo da se čitanjem dolazi do istine, već se dolazi do obilnog hajra i koristi za cijelo čovečanstvo. Ali zanimljivo mi je ovdje jedna izreka koja se veže za Nikolu Teslu. Jedna, nekoliko riječi onako su mi bile zanimljive i volio bi da, da o, njim, od njima malo razmislimo. Nikola Tesla u posljednjim pismima svojoj majci, kaže Umjesto sreće i triumfa pojavila se neka praznina. Svatio sam da sam nešto veliko u životu propustio. Nešto kao da sam izostavio, kao da nisam nešto ponuđeno spoznao. Neka je formula bila tako blizu moje spoznaje, a ja je nisam našao ili nisam htio da je nađem. A to ima veze sa onom maurskom tužbalicom, siguran sam sada. A maurska tužbalica je u stvari ezan. Ezan koji je on čuo nekada, je on nazivao maurska tužbalica. To ima veze, dakle to ta formula koja mu je bila tako blizu njegove spoznaje, ali je nisam našao. I zapamtite ovo, ili nisam htio da je nađem. To ima veze sa onom maurskom tužbalicom. Dakle, to je na kraju svoga života ustvrdio. Dakle, neko neće da nađe, neko neće, ja bih rekao, neće da čita. Vidite, treba čitat puno toga. Nećemo reći da Nikola Tesla nije bio načitan, da nije čitao, da nije učio. Ali u tom svom čitanju falilo mu je nešto vrlo važno. Nije čitao Kur'an. Još samo to je ostalo da pročita. Trebao je trebao je još to da pročita. A oni koji kreću tek da čitaju, trebaju da počnu odma od Kur'ana. Da im se ne desi da na kraju života kažu ostalo nam je još nešto. Nemoj to sebi dozvoliti. Odmah kreni od Kur'ana. I nećeš se kajati. I nećeš žaliti. Jer Kur'an je za svo čovječanstvo. Zašto ne čitati Kur'an? Eto neka mi daju odgovor. Evo ja sam musliman, čitam Bibliju. I šta je tu problem? Evo on je kršćanin, zašto ne čita Kur'an? Zašto? Nema racionalnog odgovora, pametnog, koji se može dati na to pitanje. Na, ako je to knjiga, zašto ne bi između ostalih knjiga pročitao i tu knjigu? Međutim, ono što ja želim drugo reći nama svima jeste da ne trebamo se zadovoljiti samo čitanjem Kur'ana i isključivo vjerske literature već da svoje čitanje proširujemo i da čitamo sve ono što nije vjerom zabranjeno što je preporučeno što je korisno za ljude ali sigurno je da mi danas nismo takvi u većini. Vrlo malo čitamo. Mi smo nacija koja inače malo čita, narod koji malo čita, a zašto ja ću prepustiti odgovor, odgovor ovom svom prijatelju, profesoru, postoje stvari koje odvraćaju pažnju, postoje mediji, postoji mnogo negativnih uticaja na nas koji čine da mi se umrtljujemo i da se udaljavamo od knjige. Nako djeluje na ljude negativno, ja bi prepustio riječ ovom mom prijatelju da on nešto o tome kaže. Njegovo lično promišljanje. Bujrum, Ermin. Selam aleikum pozdravljam i selamim sve prisutne. Zahvaljujem vam se na strpljenju. Zahvaljujem se Allahu jer je dao nama priliku da se i na ovaj način družimo. Na početku ovog razgovora o večerašnjoj temi, Mirale i ja smo konstatirali prvo, u stvari mi neki dan smo o tom razgovarali, prvo smo konstatovali da jako malo čitamo. Mi, on i ja. Iako to objektivno vrlo vjerovatno nije istina. Onda smo konstatovali da ljudi malo čitaju, a zatim konstatovali da muslimani jako malo čitaju i da je u tome vrlo vjerovatno i razlog nekog nekog, neke vrste stagnacije našeg umeta, naše zajednice, našeg džemata, oko što i bosanskog, pa i onda univerzalno panislamskog. A, zatim smo se složili u jednoj stvari, ako govorimo o čitanju, možemo čitati bilo što, ja. možemo početi čitati od dnevnih novina, svaki dan to radimo i to je korisno. Ali ono što sam ja htio, što sam ja njemu rekao i, i, i na čemu sam se zadržao je da je za musliman čitav život čita samo jednu knjigu. A to je Kur'an. I da svaki put, lično ja nađem u njoj e, nešto novo, neki novi obzor, Allahovim emerom vjerovatno, neko novo značenje otkrijem, neku novu motivaciju da budem još bolji čovjek. biti dobar čovjek, je ono islamskih načela, religijskih načela koja od nas zapravo i čine insane i razdvajaju nas od drugih bića koje je Bog stvorio. A, zašto danas mi sve manje čitamo? E, moja nena Rahmetli govorila šeitan ne ore ne kopa, kaže. Samo insana nazvo navodi. Ovo su stare bo bosanske izreke mi, njih, mi moramo i o tome promišljati vrlo često. Uh, u vojsci su nam govorili neprijatelj nikad ne spava. A mi ljudi smo opomenuti od Allaha kroz Kur'an da je šeitan naš neprijatelj. Nije bilo kakav neprijatelj. Imate neprijatelja koji se uh, oblače u, u, u prijateljevo ruho pa razgovaraju s vama, pa večeraju s vama ali ova je otvoreni neprijatelj. Šeitan je zaista čovjek otvoren neprijatelj. Šeitanov radni vijek je do, do sudnjeg dana. On je svjesno uzao to, Allah mu je dozvolio da, da zavodi ljude koje može zavesti. Za one e, ljude koje, koje Allah nije uputio još na pravi put. Mi se međusobno možemo upućivati, evo mi to i činimo i na, na ovakav način ali moramo razmišljati o jednoj strategiji <clears throat> i svako od nas o ličnoj strategiji odbrane od šeita. Mislim da nema bolje odbrane od, od blizine Allahove riječi. Lično sam se uvjerio mnogo puta kako, kako šeitan bježi od mjesta gdje se spominje ovaj, Božje ime i gdje se uči Kur'an. Naravno da ga nisam fizički mogao vidjeti, ali sam osjetio kako sam ga se otarasio u tom trenutku. Osjetio sam olakšanje. I mi moramo dakle razmišljati o toj strategiji kako ćemo ga se riješiti. Riješit ćemo ga se na, na način da riješimo sami sa sobom da želimo i da hoćemo biti bolji. Kako ćemo biti bolji? Tako što ćemo obogaćivati svoju dušu, svoje srce novim znanjima i novim spoznanjima nije dovoljno biti čovjek koji samo kaže ešhedu an la ilaha illallah ešhedu en muhammeda rasulullah nije dovoljno da budeš musliman nije dovoljno da budeš potpun da budeš bolji treba treba čistiti svoju dušu jer Kur'an kaže uspio je samo onaj koji svoju dušu očisti u jednoj knjizi evo ja ću sad navest nešto iz, iz književnosti ovaj, uh, mali princ koji smo vjerovatno čitali još od usrednjoj, ako nismo uzmimo pa je pročitajmo ovih dana, govori o jednoj maloj planeti na kojoj živi samo jedan insan koji svako jutro kad se probudi uh, prošeće po toj svojoj planeti i vidi da, da po njoj počinju rast male biljke, mala, male sadnice, jednog vrlo opasnog drveta, baobaba. Zašto opasnog? Ono nije opasno, to je ogromno drvo afričko koje drasti do neslučajnih razmjera, ali ono je opasno za njegovu planetu jer je mala i ako bi se naraslo, naraslo to drvo na toj planeti, ono bi razorilo čitavu planetu. I on to trijebi, svako jutro uporno on to trijebi. Za mene je to jedna simbolična predstava sljedećeg. Kad se u mojoj duši rodi zlo, da ga odma u korijenu se sjećem da mu ne dam da se razvija. Jer mržnja i zlo i takve stvari eh, narastu u čovjeku do, do neslučanih razmjera i mogu samo štetiti našoj duši. Mi moramo da se družimo sa Kur'anom jer će on od nas otkloniti dalje šeitana. Moramo prakticiramo namaz, ja zavidim ljudima, mnogo zavidim ljudima koji planjuju svaki vakat trudim se ja da klanjam, naravno, ali mnogo zavidim takvima, zavidim ljudima koji čitaju, ovaj, i pokušavam i sam da napravim onu spomenutu strategiju odbrane od šeitana. On je danas u tom, u tom svom, kako rekao, hradnom vijeku, već pri kraju, i vidimo mnogo preznaka, ahir zemana, sudnjeg dana. I mislim da je u, u ovom dobu u kojem mi živimo do sad najsoficiraniji ima najjača oružja, medije. U jednoj knjizi koju pokušavam izraditi, koja će se zvati struktura medijskog mišljenja, govorim o tome kako o, uh, o, uh, mediji kontrolišu naše stavove, naša ponašanja, naše poglede na svijet. I mi se moramo čuvati svega onoga što nam se plasira kroz medije. I sam se uhvatim, recimo na večer kad dođem s poslavom da gledam jedan dnevnik od sedam, pa drugi dnevnik od pola osam, pa neku političku emisiju do pola deset. I onda shvatim da sam izgubio 3-4 sata u nečemu što je apsolutno nekorisno, tako je to je kontrola uma, kontrola mišljenja, ovaj, što je apsolutno nekorisno za mene lično. Bolje mi je bilo tikve sadio nego da sam to radio. Dakle, moramo prvo početi evo do ovoga. Mm, savremeni način života nas zaista tjera da budemo informirani, da budemo i u toku zbivanja i dešavanja i moramo na nekav način pratiti medije ali ja ću sad banalizirati stvar. Ako u toku gledanja jedne emisije, evo, naučni, e, četiri, pet puta prekidaju tu emisiju ubacujući nekakve reklame, govoreći meni da je taj proizvod dobar za mene, ako mi to kažu u, u toku mjeseca 50 puta, a hoće vrlo vjerovatno i više, ja ću pomisliti, ne razmišljajući o tome, nego prihvatiti da je to dobro za mene ako sad idemo dalje od tog banalnog primjera ako vidim da je u redu ako vidim na, u, kao obrazac u medijskom prostoru da je u redu da, da, da ne znam idem na veče ja ću sad kazati za sebe da ne bude da sam ženo mrzac ili, ili još više žene izlaze pa kaže izlaze vraćaju se u dva u tri u četiri ispričat ću vam jedne sad anegdotu poslije ovoga. Ako vidim da je u redu da izlazim na večer, da sjedim po kafanama, da pijem, da konzumiram alkohol pa se vraćam kući, ja ću kroz 4, 5, 10 filmova koje pogledam na taj, na taj obrazac pomisliti da je to u redu i luksus i gubljenja vremena i činjenja greha. Jedan moj prijatelj se rastao sa svojom ženom koja se poslije jadila a, meni na njega. Ka, pitam ja e, u čemu je problem? Kaže ona, pa ništa nije to bio problem, nego sam ja malo izišla sa drugaricama, vratila se u, u, u pola tri, kaže on meni zaključio vrata. I nisam mogla ući u kuću, ja sam napravila tu belaj, pozvala sam policiju, tako dalje, tako dalje. Sada vi promislite o tome da li je to u redu. E, a, a, a dubinski promislimo o tome, šta nas to tjera da se e, na takav način ponašamo. I da poentiram, Dakle, naša strategija, naša strategija odbrane od šeitana treba da krene od jednostavne stvari. Uzmimo abdest odmah, odmah čim završimo, o, o, o, čim saslušamo ovu priču. Uzmimo abdest odmah, uzmimo Kur'an časni, pročitajmo, dajmo sebi domaći zadatak. Ja ga čitam svaki dan, kažem vam, i zaista nalazim mnogo, mnogo puta neka nova značenja koja nisam vidio u prvom ili desetom čitanju, nego tek u 50. čitanju dolazim do njih. Zato, kako je Mirale malo prije kazao, pokušavam i u djecu navest da čitaju Kur'an na našem jeziku kao tekst, jer uh, ima i hadis jedan da je, da je kaže, sevap je samo gledat u harfove, kao moli učit Kur'an. Ima on taj nekakav ljekoviti ljekoviti sastav koji djeluje na čovjeka vrlo pozitivno, kao i namaz, recimo kaže Kur'an u namazu, namaz otklanja svako zlo od čovjeka, tako je, pa su naučnici došli do saznanja da u korteksu, u, u kori mozga imamo jedan dio koji jako sporo zrije zbog prokrvljenosti, slabije pro, prokrvljenosti, pa kad mi padamo na seđdu, da time fizički pomažemo da krv dođe na ta, na ta udaljena periferna mjesta krvotoka i da na taj način zrije naša kora mozga, a ona je odgovorna za naše stavove, za naša ponašanja, za naše promatranje svijeta i tako dalje, i tako dalje. Allahova mudrost kao stvoritelja insana, on zna, kao, kao onaj uh, spomenuti Tesla koji je napravio elektromotor, on zna šta je njegovo uh, dobro, šta je njegovo eventualno loše, zna gdje mu je uh, najjača strana, gdje mu je najslabija strana, tako je Allah sve zna o nama i zna kako funkcioniramo i šalje nam poruke, poruke u Kur'anu i prva poruka je čitaj. A ja sam govorio Miralom, ja bi se usudio da je to klanjaj. Jer da bi klanjao, ti prvo moraš naučit nešto, moraš pročitat, moraš znat i tako dalje. Znači, jako je važno da sad počnemo graditi strategiju odbrane od šetana, da svedemo naše konzumiranje medija koja usput budi rečeno kontroliraju židovske struje uh, u, u knjizi Protokol sjenskih mudraca jasno sam pročitao da oni i samo oni i isključivo oni daju na kašićicu čitavom čovječanstvu ono što žele da čovječanstvo zna i ništa drugo i kroz kurikulume, nastavne planove programe oni poturaju samo ono što hoće da znamo a ne ono što bi bilo korisno za nas mislim da su se preračunali tu negdje, nisu razmišljali o Kur'anu kao knjizi. Kako smo vidjeli iz primjera, mnogi ljudi koji su čitali, pa bili, kr bili kršćani, pa čitali, čitali, čitali, pa došli do Kur'ana bez predrasuda i počeli čitati. Allah je uputio i, i osjetili su osjetili su šta je istina, ali velikim slovom napisana istina. Ja se nadam da ćemo i mi od večeras sebi dati domaću zadaću da barem za heltu, a evo za mjesec najviše, jednom pročitamo Kur'an na bosanskom jeziku i siguran sam da će nam on sam Allahovim emerom da će nas on sam pozvat ponovo da ga čita. Toliko i od mene i selam aleikum, rahmetullah.